صلى الله عليه وسلم فإن أسبق الحديث كتاب الله وقال الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat bertemu pada kesempatan ini karena kita tidak menduga bisa bertemu ini. Alhamdulillah dengan takdir Allah kita sudah berjumpa di sini dalam rangka menambah ilmu pengetahuan kita. Mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tanda kita masih cinta dengan sunnah tanda kita masih cinta dengan Islam kita luangkan waktu kita kita tinggalkan rumah keluarga untuk mempelajari apa yang telah dipelajari oleh sahabat-sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum. Mudah-mudahan Al-Qur'an dan hadis yang telah kita pelajari secara rutin di tempat ini bermanfaat bagi kita untuk menambah semangat dan gairah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan, adik-adik, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Saya tidak tahu pasti apa yang akan kita sampaikan pada sore hari ini Waktunya sampai jam berapa ini? Sampai jam 6 Karena bahasan demi bahasan yang kita bahas Pasti akan tanggung Gantung dengan waktu yang tersisa sedikit ini dan dengan waktu yang dadakan tidak sempat mempersiapkan satu menit satu menit tidak sempat nah. Ha. jadi eh, atas kekurangannya saya mohon maaf maka ada baiknya pada sore hari ini kita bahas tentang takjib sunnah pengagungan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang mempelajari pentingnya mempelajari sunnah, mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sudah banyak kaum muslimin meninggalkan sunnah Nabi, meninggalkan apa yang telah diamalkan oleh para sahabat, apa yang telah diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hampir-hampir di masjid-masjid seluruh Indonesia ini dari Sabang mungkin sampai Maroko tidak dijumpai masjid yang benar-benar mengamalkan sunnah Nabi di dalam masjid. Hatta untuk solat, hatta untuk solat dari mulai azan sampai salam. Peraturan berjemaah diatur dengan sunnah Nabi saw. dengan apa yang telah diterangkan oleh Nabi saw tertera hadisnya jelas apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka pentingnya kita untuk mempelajari hadis karena hadis ini adalah muakidan lima fil Quran kal amru bis shalah waz zakah wa nahuhuma bahwa hadis itu adalah menerangkan merinci apa-apa yang terdapat dalam Al-Quran bahwa keterangan bagaimana cara mengamalkan Quran itu diterangkan secara rinci di dalam hadis kalau ada kaum muslimin umat Islam yang tidak mempelajari hadis tidak mempelajari sunnah Nabi bagaimana dia bisa benar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Bagaimana dia bisa benar di dalam menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hadis mufasilan lima ajmalan fil Quran. Dia merinci. Mendetailkan apa-apa yang tidak detail. Yang tidak jelas terdapat dalam Al-Quran. Seperti tentang perintah solat. Perintahnya ada dalam Al-Quran. Al-Quran. Perinciannya bagaimana cara mengerjakan sholat Tidak ada dalam Al-Quran Kalau kita sholat tanpa mengikuti sunnah Tanpa mengikuti hadis Tanpa ilmu tentang hadis Bagaimana kita mau dapat melaksanakan sholat Kadang-kadang kaum muslimin mencari hadis tentang sholat Dicari sunnahnya, cari hadisnya, soheh akan tetapi selain masalah solat ditinggalkan. Maka di sini kita tekankan umur pemuda-pemuda ini, pemuda-pemuda Islam, pemudi Islam, tanda cinta dengan sunnah Nabi, tanda cinta dengan Rasulullah Muhammad SAW, tanda cintanya dengan Islam adalah mempelajari hadis seluruh ulama sebutkan saja namanya siapa memiliki kitab hadis membuat hadis untuk apa dibuat hadis untuk apa dipelajari hadis supaya tersaring yang mana yang bukan Islam yang mana yang Islam Ustaz kan enggak penting yang kita pelajari yang mana-mana yang penting hadis ini pernah ditanyakan orang kepada kita kenapa harus kita Siapa namanya? Kita pilih-pilih. Mana hadis yang sahih, mana hadis yang daif. Yang penting kan hadis Ustaz. Saya bilang, kalau kamu beli daging, enggak mau kau pilih-pilih daging, yang penting daging. Beli daging aja lah. Pokoknya entah daging babi, entah daging kambing, pokoknya daging. Ini hadis mendetailkan, merinci apa-apa yang terdapat dalam Al-Quran. Para ulama membuat kitab-kitab hadisnya. Saya Rasul Albani membuat silsilah tu hadis sahih dan silsilah tu hadis dhaif. Untuk menerangkan kerusakan-kerusakan Islam orang-orang yang merusak Islam itu dengan hadis. Karena ilmu hadis itu tidak dimiliki agama yang lain yang ada di dunia ini. Tidak ada. Coba miliki kitab lain, agama lain. Mau Kristen, Bahkan agama-agama sebelumnya tidak ada pelajaran hadis. Maka Islam dipelihara dengan hadis. Maka pentingnya kita keluar. Meluangkan waktu. Mengorbankan harta kita untuk memiliki hadis. Jadi kitab hadis misalnya saya Bukhari yang sudah ada. Itu dimilikilah. Selain membaca Al-Quran, kita juga harus membaca hadis. Tamat membaca hadis. Dari Bukhari Ada yang sudah tamat Kalau sekolah itu tamat bukunya Tamat-tamat Hadis Sahih Bukhari Sahih Muslim Tamat dibaca Bacanya aja pun tamat jadilah Kalau baca Quran mungkin banyak orang yang khatam Bulan Ramadan banyak di masjid-masjid Darus baca Quran Mengartikan Quran Banyak sudah kaum muslimin Hampir tidak adalah kaum muslimin yang tidak pandai baca Quran. Tapi kalau membaca hadis, hampir tidak ada kaum muslimin yang membaca kitab hadis. Sehingga amalnya salah, ibadahnya salah, kita perbaiki, kita bawa kitab hadis, kita tunjukkan kepada dia, Pak, ini azan bapak ini salah. Tidak ada dalam hadis ini, Pak. Ini menyelisih sunnah. Ini bid'ah, Pak. Terima apa tidak? The professor lagi diperbaiki salatnya. Kita bilang ini pak salat bapak salah dengan hadis ini. Tak cocok bapak berdiri merayu seperti ini. Apa katanya? Makan kau hadis itu. Dia tolak hadis. Dia tidak mementingkan hadis. Yang mementingkan siapa? Ahli sunnah wal jamaah. At-ta'ifatul mansurah. Para ulama-ulama ahli sunnah. Al-ahli sunnah. Mereka sibukkan waktunya untuk menghafal mempelajari, memeriksa, mengkoreksi hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari orang-orang yang memasukkannya. Waktu anjala anjala Allah Al Quran ala Rasulih Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wa amru bi bayanih linnas bi kaulihi. Dan sungguh-sungguh Allah telah turunkan Al-Quran atas Rasulnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah memerintahkan Rasul untuk menerangkan Al-Quran kepada seluruh manusia. Keterangan Rasulullah tentang Al-Quran itu dari hadis. Jadi Al-Quran wahyu Allah, hadis juga wahyu Allah. Orang yang menolak Al-Quran sama hukumnya dengan orang yang menolak hadis. Jadi tidak boleh ditolak hadis. Kalau Al-Quran wahyu Allah, hadis juga wahyu. Wahyu Allah. Jadi wahyu Allah itu dua. Diterangkan dalam surah An-Najm ayat 2 sampai 4, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha." Muhammad itu tidak berkata, tidak berbuat kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi jalan sunnah itu merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. yang harus kita pelajari. Luangkan waktu. Kadang-kadang belajar ini cuma maunya mendengar aja. Masih bagus juga, mendengar ini masih bagus. Hendaknya betul-betul di, di, dipelajari, dihafal. Dihafal betul. Setahun ngaji dapat 10 hadis soheh dihafal kedepatan itu. Sini udah ngaji udah berapa tahun? Satu-satu disuruh hadis ada dapat. dua aja lah. Dua, tidak usah banyak-banyak. Dua tahun ngaji kita seru. Adalah bukti ahli sunnah para sahabat sangat senang belajar hadis. Mengeluarkan waktu, menghabiskan uang, harta bendanya untuk menghafal satu hadis. Mengambil satu hadis. Kita kalau suruh hafal ini mungkin besok orang datang lagi nih. Suruh hafal satu hadis. Hadis mana-mana lah silakan hafal. Besok diuji satu-satu. Coba satu. Tuh, satu. Oh datang. Jadi hadis merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi menolak hadis sama hukumnya dengan menolak Al-Qur'an. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam haritu ala hadhihi ummah ma alam min khair illa dalat ummati alaihi wa ma alam min sarri illa wa hadaruha minhu Rasul itu adalah pemelihara umat ini, penjaga. Jadi sunnah ini menjaga umat. Mau terjaga umat, ajarkan umat dengan hadis. Bid'ah. Sirik tidak akan masuk. Me -me Menggerogoti, merusak keyakinan umat ini. Kalau umat ini diajari dengan hadis. Kenapa orang jatuh ke sirik? Kenapa orang jatuh kepada bid'ah? Tidak mempelajari hadis tidak mengorat nyaris dalam amal. Makanya para ulama mewajibkan ma'rifatul rasul atau ma'rifatul Islam di adil adillah. Mengenal nabi atau mengenal Islam dengan dalil-dalil itu wajib. Jadi perlu dibuat dikembangkan mempelajari hadis. Sangat penting mempelajari hadis ini. Diajak kaum muslimin cinta dengan hadis cinta dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan hadis inilah terpelihara terjaganya umat ini. Kalau umat sudah meninggalkan hadis Nabi ini, sudah tidak memperhatikan hadis Nabi, beramal suka hatinya, semaunya, seenak pikirannya, maka akan timbul kesesatan yang banyak Sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran Surah Nisa 115 Wa man yusakikir rasul Min ba'di ma tabayyana lahul buddha Wa yatadi ghaira sabilil mu'minin Nualdihi matawala Wa nuslihi jahannama wa sa'at masyirah Barang siapa menentang Rasul Dari setelah jelas keterangan baginya Menentang Menentang Rasul Kalau zamannya Rasul masih hidup kaum kufar itu menentang terang-terangan langsung di hadapan Rasul. Dalam buku ini diterangkan Takjim Sunnah ini menerangkan bahwa azab akan datang langsung akan diajak langsung orang yang menentang Rasul di hadapan Rasul. Didampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh Ketika Rasulullah mengatakan Makan dan minumlah kamu dengan tangan kananmu Sesungguhnya Setan itu makan dan minumnya dengan Tangan kirinya Ada seorang yang berkata Ya Rasulullah adalah astati aku lebih yamin Ya Rasulullah Saya tidak bisa makan dengan tangan kanan Dia ucapkan itu ingin mempermalu Rasulullah di hadapan orang banyak Dengan sombong dia ucapkan Sehingga Rasul berkata Apakah kamu tidak bisa makan dengan tangan kananmu? Ya, ya Rasulullah. Adalah asasi aku ambil yang ini. Saya tidak sanggup, tidak bisa memakan dengan tangan kanan saya. Maka mulai hari itu tangannya tidak bisa lagi digolengkan. Masuk ke mulut. Ini dihadapan Rasul. Menolak sunnah. Mempermainkan sunnah. Kita sekarang ini menentang Rasul itu dengan meninggalkan sunnah. Cinta mempelajarinya aja tidak. Tidak mempelajari sunnah tidak ada, tidak cinta. Ini terbukti di pendidikan negeri ini sunnah ini tidak ada dipelajari, tidak dipentingkan. Ada pelajaran sunnah yang paling penting, mau dari SD-nya sampai perguruan tinggi ada, ada pelajaran sunnah atau pelajaran hadis masuk SD ada di SD mau SD yang sekolah agama pun jadilah ada pelajaran hadis yang betul-betul dipelajari hadis. Betul dipelajari. Ini hadis, ini sahih, ini sebuah apa, diamalkan, dibimbing anak-anak itu mengamalkannya. Tidak ada, hampir habis umur anak-anak kita tidak mempelajari hadis. Tamat nanti, perguruan tinggi jadi mu'i, jadi kuat, jadi menteri agama, mimpi umat. Inilah yang diikuti. Masya Allah bagaimana kejadiannya Orang yang tidak tahu hadis mempelajar Mengajarkan Islam Tidak tahu sunnah Mendakwahkan Islam Allah subhanahu wa ta'ala telah menerangkan dalam surah Anisa ayat 80 Mayyuti'ir rasul Fakat ata Allah Barang siapa mentaati rasul Sungguh-sungguh dia telah mentaati Allah Coba Lihat ayat ini Allah memberi syarat mayyutir rasul. Tidak diterangkan mayyutillah. Mayyutir rasul faqad ata Allah. Barang siapa mentaati rasul sungguh-sungguh dia telah mentaati Allah. Jadi bukti ketaatannya kepada Allah dibuktikan kecintaannya kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan malu mengamalkan sunnah. Kalau itu sunnah, jelas hadisnya amalkan. Walaupun manusia tidak menenanginya Walaupun istri tidak suka Walaupun keluarga benci Itu sunnah Amalkan Cinta dengan sunnah Para sahabat Takut Sangat takutnya Kalau beramal tidak mengikuti sunnah Nabi SAW Khawatir Akan ditimpa fitnah Ditimpa kesesatan dalam jiwanya kalau beramal tidak mengikuti sunnah Nabi. Kita kaum muslimin hari ini senang-senang saja. Entah ke nomor keberapa mempelajari sunnah ini. Seumur hidup sekali untuk menghafal satu hadis pun payah. Coba di radia kaum muslimin ini, di radia ke rumahnya suruh satu-satu mengucapkan hadis. Yang umurnya sudah sampai 70 tahun ke bawah, mungkin tidak apa. Satu hadis saja. Satu hadis. Begitu baru mau diajak untuk taat kepada sunnah Masya Allah sangat berat Sangat berat bapak-bapak Para ikhwan yang dimuliakan Allah Maka para adik-adik ini umurnya masih muda-muda Siapkanlah Untuk mempelajari hadis Buku yang tebal-tebal itu buku falsafah bisa dihafal Buku kedoktoran itu bisa diterangkan Ini sakitnya begini, begini, begini Kita tengok aja dah paham Coba mempelajari hadis seperti itu diluangkan waktu, dikuatkan semangat untuk mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wa taatullah wa rasul <clears throat> taat kepada Allah dan Rasul hiya sabilun najah wa tariqu fawj wa sa'adah fid dunya wal akhirah mentaati Allah dan Rasul mentaati Allah dan Rasul adalah jalan kemuliaan dan jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi kalau ini mau bahagia negara ini, mau mulia, apalagi mau tenang, mau tidak ada orang korupsi, mau mengurangi pokok kemaksiatan, perjudian, perampokan, ajari pemuda-pemuda di negeri ini dengan sunnah Nabi. Dulu tidak ada polisi itu. Zaman Rasul ada polisi. Tidak ada. Tentara tak ada. Tidak banyak orang yang kena hukum seperti hari ini. Penjara pun tak ada ya kan. Pernah ada baca tarikh zaman Rasul ada penjara. Tidak dijumpai seperti ini. Kenapa? Sibuk kaum muslimin diajarkan Rasul dengan sunnah sibuk mereka mem- menghabiskan waktu mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah telah menjamin dalam surah Al-Hajj ayat 71, "Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa mentaati Allah dan Rasul, faqad faza fawzan 'azima, sungguh-sungguh dia telah mendapat kemenangan yang sangat besar. Kemenangan yang sangat besar. Jadi orang yang menang itu adalah bisa hidup di dunia ini mengamalkan Quran dan Sunnah. Ketika dilarang, kaum muslimin mengamalkan Quran dan Sunnah, mereka siap mati untuk membela nya. Ketika Quran dan Sunnah diganggu, dikotori, mereka siap mengorbankan harta dan nyawanya untuk membela nya. Sekarang tidak usah membela, mengamalkannya pun sangat payah. Diajak mengamalkan Quran dan Sunnah, sangat payah. Ketika kita ajak kaum muslimin, pernah saya sampaikan ini di pasar merah, apa kata pemudanya? Ustaz, apa bisa Ustaz menegakkan Quran, menegakkan apa namanya? menegakkan Islam dengan dakwah seperti ini? Tunjuknya dakwah ini. Apa bisa? Apa jawabnya? Sangat bisa. Sangat bisa. Tapi jangan cukup di sini. Kalau di sini aja kita tegakkan dakwah yang enggak bisa. Tegakkan di mana-mana dakwah. Masuk kampus Masuk dosen-dosen itu didakwahi Ada pengajian dosen Terus masuk Penyiar-penyiar radio itu Artis-artis itu Pejabat-pejabat itu kena dakwah semua Dakwahi Semarang orang berdakwah Semangat dengan dakwah Maka tegaklah Islam Jadi Islam itu tegak bukan dengan kekerasan Nakut-nakuti orang Dengan bom Diledakkan sana supaya orang masuk Islam tidak. Dengan dakwah. Rasulullah berdakwah. Para sahabat mengamalkan sunnah. Karena itu jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yuti illah wa rasul. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul. Fakat pada fauzan azimah. Sungguh-sungguh dia telah mendapat kemenangan yang besar. Jadi kemenangan itu bukan yang lainnya kemenangan hidup ini kita bisa hidup mengamal, beramal sesuai dengan Quran dan Sunnah. Bukan yang lain, bukan bukan bisa merebut negara ini siapa, siapa pemimpinnya. Kita harus jadi pemimpin. Nanti kalau kita jadi pemimpin, <clears throat> kita bisa tegakkan Sunnah di sini. Nah, ha, enggak seperti itu dakwah Nabi. Tegakkan dakwah dulu. Dakwah di sana. Para ikhwan-ikhwan yang ada di sini mungkin banyak dari kampung, pulang dakwakan di kampung. Jangan mendengar haji hari ini, pulang ke kampung bisa berdakwah. Pelajari sunnah di sini. Pelajari baca Quran di sini. Pulang ke kampung, ajarkan. Sunnah Nabi SAW. Ajak orang kampung tahu tentang sunnah. Karena kita makin ke kampung, makin banyak orang memiliki sunnah. Makin ke desa, makin banyak orang menyimpang dari sunnah. Makin kasar mereka. Mereka. Karena kalau tak, tak, tak tahu sunnah ini kasar orang ini Bisa jadi buas Buas orang tidak tahu dengan sunnah Nabi Membunuh Mencikam Mencunjam Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala juga merangkan <clears throat> Di sini Wa man huna wajiban Ta'atullah wa rasul ala jami'un nasi Lianna fiha falahum wa najatu wa najatu Dan di sini wajib bagi kita mentaati Allah dan Rasul ala jami'na seluruh manusia, seluruh manusia, siapapun dia, bagaimanapun banyak hartanya, tinggi kekuasaannya, wajib mentaati Allah dan Rasul. Karena mentaati Allah dan Rasul itu adalah falahum jalan kemenangan mereka mau menang mau bahagia mau tentram ajak masyarakat ini mentaati Allah dan Rasul karena Allah telah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 132 wa atiullaha wa rasul la lakum turhamun Taatlah kamu kepada Allah dan Rasul, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Coba. Rahmat ini yang kita minta Assalamualaikum warahmatullahi Kita minta kepada Allah Kita doakan kita mendapat rahmat dari Allah Tapi hidupnya menyelisih sunnah Hidupnya menentang sunnah Bagaimana rahmat akan turun Akan diangkat oleh Allah Diangkat Allah keberkatan dari segala usahanya Karena mereka menyelisih sunnah Nabi Nabadu sunnah sunnah Nabi ini mereka lisi sunnah Nabi. Kita tengoklah solat, solat aja dah banyak yang yang paling penting itu solat sudah menjadi sunnah solat. Gak usah payah-payah, staff aja staff. Di mana staff masjid yang bagus? Yang bagus menurut aturan sunnah Nabi. Rapatnya bagus. Yang tahu imam-imam itu rapat aja bilang rapat. Dan bagaimana rapat yang diajarkan sunnah mereka tidak tahu rinciannya. Kenapa mereka tidak pelajari sunnahnya bagaimana menyusun sah? Itu diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waman asallah wa rasul Barang siapa yang menentang Allah dan Rasul Menentang Allah Fa innama yaduru nafsuhu, nafsuhu Wala yaduru Allah sayan Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasul sesungguhnya dia telah menyengsarakan dirinya sendiri dia sengsarakan dirinya dia celakakan dirinya kenapa dia hidup menentang sunnah Nabi sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 14 41 wa mai yusillah wa rasulahu wa yata'ada hududahu yudhilu naron khalidan fiha walau azaban muhinan barang siapa menentang Allah dan Rasul dan melanggar batas-batasnya batas itu batas Allah itu Al-Qur'an batas sunnah itu hadis jadi mau tahu batas-batas Islam itu pelajari Al-Qur'an dan hadis luangkan waktu untuk mempelajari Al-Qur'an dan mempelajari hadis Baca Al-Quran itu pelajarin Jadi di kampus ini perlu belajar Al-Quran Dibuat training baca Al-Quran Jadi pengajian itu jangan pengajian seperti ini aja, Hanya mendengar Juga perlu pengajian yang aktif Anak-anak pemuda-pemuda yang cinta sunnah itu Jangan ada yang tidak bisa benar membaca Al-Quran Tidak benar Tidak betul Jadi siapa yang suruh imam bisa semua Jangan tolak-tolak, ngaji salaf juga, ngaji cinta sunnah katanya. Jadi imam aja pun enggak bisa. Baca Qurannya takut salah. Kenapa takut? Tidak belajar, hanya dengar. Khusus belajar baca Quran ini, tidak bisa belajar dengan kaset. Kalau ceramah ini bisa dengan kaset dihidupkan lagi, bisa di rumah belajar yang tidak dengar. Tapi kalau belajar Quran, tidak bisa. Harus langsung. Nabi Muhammad itu datang malaikat Jibril langsung. Karena bilang A, A, tidak bisa di kaset. Jangan kita merasa benar sendiri ketika dicoba salah. Karena salah baca salah artinya. Jadi perlu membuat majelis-majelis untuk membaca Al-Qur'an, solusi orang untuk cinta dengan Al-Qur'an. Majelis mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Supaya tahu kita bagaimana pentingnya untuk mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha. Wala yatimu imanan abdi illa bimahabatillah wa rasul. Maka tidak bisa seorang hamba itu beriman kepada Allah dan Rasul. Tidak bisa seorang hamba itu beriman kecuali dia mencintai Allah dan Rasul. Mencintai Allah dan Rasul. Mencintai Allah itu mahabatu tastajimu ta'ah mencintai Allah itu dengan senantiasa meluangkan ketaatan kepada Rasul ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa man arada ayyuhibullah ay, ayyukiru lahu zunubahu falayatami Rasul sallallahu alaihi wasallam bahawa barang siapa mencintai Allah maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya dengan syarat dia harus mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia harus cinta dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanda cintanya kepada Allah, dia cinta kepada Rasul. Tanda cintanya kepada Islam, dia cinta dengan sunnahnya. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un. Katakanlah jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni. Ikuti aku, ikuti Rasul, ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita mencintai Allah dengan menyelisih amal ibadah, keyakinan kita dengan apa yang dibawa Rasul, maka kecintaan kita itu adalah dusta. Wa yaghfir lakum dzunubakum dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Kenapa diampunkan Allah? Karena kita mencintai Rasul. Wallahu kafurul rahim. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Sebagai yang terakhir adalah Mahabatul Rasul Laisa kalimat taradat <clears throat> Balhiya akidah wa suluk Tak tabarut to'ah Fima amara Wa tasdiku fima akhbara واجتناب ما نهى عنه وزجره وأن لا يعبد الله إلا بما Bahwa mencintai Rasul itu tidaklah mengenal batas masa, batas waktu. Ketika di kampus ini, cinta dengan Rasul. Nampak identitas Muslim. Keluar dari kampus, pulang ke kampung, sudah hilang kecintaannya kepada Rasul. Hilang. Kalau yang perempuan di kampus maulah pakai jilbab. Pulang ke kampus tinggal jilbabnya. Karena di rumah enggak ada lagi ikhwan dan akhwat yang memperhatikan. Kalau ngaji sini kuat-kuat semua imannya. Pulang ke rumah salat pun dibanguni subuh sudah payah. Sering terlambat, mengaku juga cinta dengan sunnah. Bal hiya aqidah wa suluk, bahwa mencintai mahabbatur rasul adalah jalan hidup keyakinan dan jalan hidup, akidah wasuluk, keyakinan dan jalan hidup. Jadi hidup kita ini harus mencintai Rasul. Jalan hidup kita ini harus mengikuti apa yang diajarkan Rasul. Dengan cara taatuhu bima amara, mentaati apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul. Mentaati apa-apa yang diperintah Rasul, wa tasdiqu bima akhbara. Membenarkan apa-apa yang dikhabarkan oleh Rasul. Jadi seluruh yang dikabarkan, bagaimana kita tahu bisa mentaati Rasul tanpa kita mempelajari sunnahnya? Bagaimana sholat yang benar? Bagaimana menjadi muslim yang benar? Itu harus dengan sunnah Nabi. Wa manaha anhu dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Nabi. Kita dapat mengetahui sunnah yang diperintah dengan sunnah Nabi. Kita dapat mengetahui yang dilarang dengan sunnah Nabi. wa anna la ya anna la ya'budullaha illa bima sara'a dan tidak disembah Allah tidak diibadahi Allah kecuali dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi tidak disembah Allah kecuali dengan ajaran dengan yang dicontohkan oleh Rasul banyak kaum muslimin hari ini sudah beribadah menyembah Allah katanya mendekatkan diri kepada Allah katanya dengan tata cara yang tidak diajarkan Rasul. Misalnya itu zikir, zikir zikir itu zikir bersama. Itu dari mana sunnahnya? Kapan Rasul perintahkan? Siapa sahabat yang berbuat? Pelajari sunnah itu sampai capek. Tidak dijumpai satu kitab sunnah para ulama atau hadis yang menerangkan seperti itu. Kalau ada itu sunnahnya tentu para sahabat Umar, Abu Bakar, mengumpulkan kaum muslimin zikir bersama-sama di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, tempat yang paling baik. <clears throat> Satu kali salat di Masjidil Haram 100 kali ya daripada masjidil masjid-masjid biasa. Ya, 1000 atau 100? 1000 kali. Tapi enggak pernah para sahabat kumpul di sana berzikir di Masjidil Haram. Ini kumpulkan orang berzikir karena lapang lagi. Memang aneh, tapi nyata lah hari ini. Karena apa? Tidak mempelajari sun, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi demikian sajalah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada yang kurang jelas dapat dipertanyakan kepada Allah kita mohon ampun. Ada yang banyak. Alhamdulillah, pertanyaan bagus ni. Apa hukumnya berdakwah? Dakwah itu fardu kewajipan pribadi-pribadi muslim untuk berdakwah dengan tarik tarikah yang telah diajarkan Rasulullah. Dengan tahapan-tahapan yang telah diajarkan Rasulullah. Dalam kitab Usul selasa juga diterangkan tentang dakwah. Muhammad bin Abdul Wahab, saya usaimin menerangkan tentang tingkatan ada ada empat tingkatan dalam berdakwah sebelum dia berdakwah dia harus melalui tiga tingkatan uh, ya dua tingkatan di bawahnya pertama apa pertama dia harus menuntut ilmu ajiha uh, apa ajihalun nafsu ala talabil ilmu mengarahkan segala ketungguannya untuk menuntut ilmu. Jadi sebelum dia dakwah, dia harus menuntut ilmu. Jadi yang dia dakwahkan itu dengan dasar ilmu. Ilmu di sini adalah Al-Quran dan Sunnah. Yang didakwahkannya adalah harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sesudah dia menuntut ilmu, sudah tahu yang hak, setelah tahu yang batil, tahu sunnah, tahu bid'ah, yang kedua tingkatannya adalah beramal Al-amalu Al-jihadu al-amal Dia harus mengerahkan dan kesungguhan untuk beramal Beramal dengan dasar ilmu Setelah ada amal Setelah ada ilmu Baru tingkatan yang ketiga Ad-da'wah ilallah Berdakwah meniru orang ke jalan Allah Dengan apa? Dengan ilmu dan amal Jadi dakwah bukan harus seperti ini Tabligh menyampaikan antum beramal mengikuti sunnah itu dakwah. Bicara antum di rumah dengan orang tua dengan keluarga mengikuti sunnah itu dakwah. Ini salah satu toriko dakwah, cara berdakwah. Jadi kita beramal mengikuti sunnah, ini pakai jenggot, ini dakwah. Asal kita mengamalkan sunnah itu dakwah. Dengan ilmu, kenapa pakai jenggot? Terangkan tentang jenggot kepada orang yang bertanya. Kita makan dengan tangan kanan Sunnah itu dakwah Terangkan kepada orang yang bertanya Nah jadi mengamalkan sunnah Mengamalkan Quran itu dakwah Sebelum kita dakwah kepada orang Yang diperintahkan oleh Allah Ba'ku'an kusatum Pelihara dirimu Jadi dakwah kita ke dalam lebih dahulu Para sahabat sebelum memperbaiki orang Mendakwakan orang dia perbaiki diri Kita hari ini terbalik dakwah ini untuk orang, untuk keluarga, tidak untuk diri apalagi. Ini siapkan konsep untuk orang. Enggak ada nyusun konsep untuk perbaiki diri, ada? Kenapa Ustaz buat konsep ini? Oh, ini untuk memperbaiki dakwah di rumah. Jarang kita jumpai. Makanya bapaknya baik, anaknya kurang ajar. Bapaknya Ustaz, anaknya apalagi? Mutab. Ini kita jumpai karena dakwahnya untuk orang jadilah kamu seperti lilin rela eh, hancur demi orang lain. <laughs> ini pepatah sesat nih. Islam tidak seperti ini. Wa'amfusahakum pelihara dirimu wa ahlim. Setelah kita bisa memelihara diri, baru perintah kedua wa ahlikum. Maksudnya apa? Kita tentukan Islam di tengah diri kita, di tengah anak, istri, keluarga, jiran, tetangga, teman-teman kita. Oh, bagus sekali orang itu memang. Ya, kalau kau mau baik, bertemanlah kau dengan dia. Itu kata tetangga kita. Kalau kamu mau rajin sholat, berkawan kamu sama dia. Itu sholatnya tidak pernah tinggal tuh, di masjid rajin. Kita tidak bisa contohkan ini di tengah masyarakat. Ngaji kita, mulut kita sangat kotor. Jangan tersinggung kita. Habis seluruhnya kita bantik. Apa kata tetangga? Jangan kau ngaji sama dia ya. Tambah ngaji, tambah kotor mulutnya itu. Ini, tidak bisa dakwah. Di rumah tidak bisa dakwah kita untuk orang itu sesat, itu bid'ah. Ah, satu nanti orang ini berapa nanti dia? Coba. Kau salah ya, sesat ya. Tiga nih. Satu orang bid'ah, berapa dia tiga bid'ah. Jadi dakwah itu tingkatan yang ketiga. Setelah dia dakwah dalam dirinya, tingkatkan ke dalam rumah tangga. Itu tidak kalah pentingnya. Rasulullah itu setelah dia perbaiki diri, kemana dia dakwah? Paman-paman keluarga jadi dikumpulkan Kumpulkan diundang, kasih makan. Kau membuat sapi kambing, kumpulkan keluarga makan sapi kambing. Dakwahkan. Sehingga dia diusir. Untuk inikah ya Muhammad kau kumpulkan kami di sini? Ini kau kola Abu, Abu Jahal. Kepada Rasul. Kita enggak mempelajari dakwah. Retorikanya begini. Kalau orang mendebat caranya begini. Makanya para ulama mengharamkan mempelajari retorika dakwah. Membantah. Ini bantah begini. Kita harus membuat orang marah. <laughs> inilah eh, dakwah yang menyimpang dari sunnah Nabi. Jadi dakwah itu fardu ain, kewajiban pribadi dengan tarikh-tarikh yang diajarkan Nabi. Sebelum dia dakwah keluar, dia harus dakwah ke dalam dirinya. Nah, ha, setelah diri keluarganya. Jadi mengamalkan Quran dan sunnah itu termasuk dak dakwah. Jadi wajib itu. Ada yang lain? Ini ada pertanyaan? Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz, saya mempunyai saudari yang mu'alaf Sejak dua bulan yang lalu Dan sekarang ia sedang mengalami konflik dengan suaminya Suaminya Islam atau kritis kafir ini? Hah? Kalau suaminya kafir, udah ceraikan aja Tidak cerai aja sama suami yang kafir Ini banyak calon-calon di sini Yang siap Ya suami boleh perempuan minta cerai kalau suaminya itu kafir atau dia masuk Islam suaminya tidak mau Islam Atau orang Islam suaminya pemabuk Suaminya tidak sholat boleh Salah baca nanti kitab Dalam bab ke itu babul Babul apa? Babul puluh Dan eh, Dan tidak Menutup kemungkinan dia kembali ke agamanya Apalagi mau kembali kepada agamanya Sekarang or, suaminya ini Islam apa kafir? Kita belum jelas ini pertanyaan. Kalau kafir sudah minta cerai aja. Cerikan minta cerai aja sama suami yang kafir. Enggak ada jalan penyelamat itu. Daftarkan ke sini, kemudian dakwah. Manitia di sini banyak. <laughs> Untuk menyelamatkan, ini dakwah. Menyelamatkan kaum muslimi. Masya Allah. Wajib jadi pemuda. Pemuda Islam, penolongnya penolong dari pembunuh Islam. Jangan sangsi-sangsi lah. Allah akan berikan kemudahan nanti insya Allah. Bagaimana solusinya Ustaz ya yang seperti saya sebutkan tadi solusinya. Bagaimana solusi tentang masalah ini sedangkan dia tidak mendapat dukungan rohani dari pihak keluarganya, suaminya yang Muslim. Oh Muslim, suaminya ini Muslim awam. Ya kalau khair, ya kalau dia tidak mendapat dukungan suruh ikut ngaji sama kita. Kita akan dukung dengan sepenuh kemampuan kita untuk mendukungnya. Kalau suaminya tidak mau sholat, Suaminya tukang mabuk, tidak ada perhatian dengan agama, dia boleh minta kulu. Cerikan, minta cerai kepada suaminya, kita carikan gantinya insyaAllah. Yang penting dia mau ikuti kajian ini. Sini banyak pemuda-pemuda yang siap insyaAllah untuk menyelamatkannya. Ada yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Eh, eh, apakah ma'ruf nahi mungkar itu termasuk dari dakwah? <clears throat> Amar ma'ruf nahi munkar termasuk dari dakwah. <coughs> dakwah itu ciri-ciri ta'ifatul mansurah al-sunnah wal jamaah dakwahnya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Itu diterangkan dalam surat Wal Asri. Apa ayatnya? Wal Asri innal insana lafi khusri ila alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, dua terakhir. Wa tawassaw bil haqq watawasaw sabar. Watawasaw bihaq watawasaw sabar yang dua-duanya ini para ulama sensei yang salah satu di antaranya menerangkan adalah al-amr ma'ruf nahi munkar. Tawasaw bihaq menerangkan dengan benar watawasaw sabar memberi nasihat atau menerima nasihat dengan sabar. Jadi amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang ma'ruf. Amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang ma'ruf dengan cara sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak serampangan amar ma'ruf nahi mungkar dipilih dengan cara jalan yang mungkar. Salah satu telah di, dibuat oleh sebagian kaum muslimin untuk memberantas judi. Misalnya dia ledakkan bom di tempat perjudian. Ha. Senang dia nih orang terkapar, bangga dia. Nah, ha. itu dia, itu caranya mungkar, menolak kemungkaran dengan cara yang mungkar menolak satu bid'ah dengan membuat bid'ah yang lebih besar. Jadi menolak kemungkaran. Siapa yang tahu uh, nahi mungkar itu? Para sahabat. Bagaimana sahabat Amar Marut nahi mungkar? Begitulah kita contoh. Maka sebelum dia terjun untuk Amar Marut nahi mungkar, dia harus terjun mempelajari ilmu tentang Amar Marut nahi mungkar. Kepada siapa kemungkaran harus di, dihilangkan? Ya, seperti yang pertanyaan tadi pada diri. Jadi Ustaz, nah. kita, kita sudah beramal dengan salah. Iya. Nah, tadi kan kita dakwah yang paling penting itu kan diri dan keluarga. Iya, betul. Nah, insya Allah kalau diri kita ahli sunnah wal jamaah, insya ya, Allah. Iya. iya. Gitu. Hmm. Namun kan kebanyakan kita ini orang salaf di keluarga itu hmm. kurang diterima ya. ajaran kita kan gitu. Iya. Karena udah terbiasa dengan Islam liberal. Iya. Kan? Hmm. Nah, jadi ketika kita tahu suatu perbuatan itu mungkar yeah. karena bidah yeah. Kan kita kan Ustaz bilang tadi janganlah menunjuk-nunjukkan yeah. Gitu. apalah sikap kita Ustaz sementara keluarga kita juga membuat tahlilan gitu. yeah. jadi apakah kita melihat orang tahlilan kita diam aja yang baiknya ataukah kita tetap memberikan wejangan gitu ya yeah. beri wejangan beri nasihat bahwa tahlilan itu tidak ada sunnah dengan cara yang baik kalau uh, yang buat itu anak istri kita, kita bisa terang. Ya. Kita bisa terang. Dalam hadis, suruh anakmu sholat umur 7 tahun. Pukul. Kalau dia telah berumur 10 tahun tidak mau sholat. Yang disuruh pukul itu anakmu ya. Bukan anak orang. Nah. Kalau anak orang komplain. Kalau istri kita yang buat bid'ah, kita bisa terang. Anak kita yang berbuat maksiat kita bisa keras. Kalau anak orang lain, apa yang mau dibuat? Kita sebatas dakwah, nasihat, kasih buku, ajak ngaji, jadi calo calo salaf. Suatu kemajuan bagus. Ah. Itu calo itu juga calo salaf itu. Perlu jadi calo. Calo yang baik. Calo yang baik. Tunjukkan sana ada kemajuan baik. Lo tak kau ngaji di sana itu bahaya tu. Jangan ada salaf aja ayo. Oh, nggak ada ongkos sini kasih ongkos. Bonceng jeput. Enggak oh, ada pembelian kasih, kumpulin uang di sini. Ada tetangga kita mau enggak ada belajar dari orang lain. Kasih timpakan ke sana, ini jalan keluar. Jadi itu dakwah, bukan paksa. Kalau enggak tahu itu enggak disalah, bom rumah kau. <laughs> Ini dakwah haram. Tidak ada dakwah seperti ini. Takut dibom dia, memang terkenal dia tukang gebom, ikut ngaji dia. Itu dakwah yang sesat, menyimpang dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilapangkan dia supaya bisa mengikuti sunnah Nabi. Dibantu dia. Nah, itu dia. Jadi Ustaz, hmm. boleh bolehkah kita yang masih sebatas menuntut ilmu menegakkan amar, amar ma'ruf nahi munkar? Iya, boleh dengan kadar kemampuan kita. Ketika ketika kita tahu bahwa saya suatu dalil itu sahih gitu. Iya, ketika dalil itu sahih untuk pertama kepada diri. Kepada orang lain kita nggak ada kekuasaan untuk maksa ku ampusakum wa pemarato kita pergunakan dengan kekuasaan kita tidak ada. Sekurang-kurangnya kita doakan kita doakan dia yang me, yang melaksanakan kemungkaran. Kita jauhi. Tapi amar ma'ruf nahi munkar wajib. Kalau ini dua-dua tegak amar ma'ruf nahi munkar akan datang pertolongan Allah dari langit ini. Turun pertolongan Allah dari langit, naik perempuan. Itu kesudahku pakai rok pendek. Semua kaum muslimin, "Dek, ini enggak bagus, Dek. Ini jijik." pakaian kebab dilarang ini pakai rombeng semua kalau jumpa orang sebutkan seperti itu besok malu dia pakai tapi kalau jumpa orang <laughs> pakai lah ini ya oh, banyak orang senang katanya coba tegakkan itu tegak amar maruf nahi munkar di negeri ini di kampus masya Allah akan datang pertolongan kan tidak tegaklah ini seperti ini Ini dia. Kita salah kawan kita, kita ke sama orang lain. Oh itu begini, begini. Ini haram, bukan amar baru, tapi mungkar, amal mungkar bil mungkar. Ya, Jadi saran untuk kita yang hidup bersama orang tua tapi tidak begitu menerima salah, itu gimana Ustaz? Sarannya orang di bangun malam banyak-banyak doa, doakan dia. Orang tua doakan supaya dibukakan hatinya, untuk menerima dakwah salat, sebagaimana doa Rasul kepada Umar bagaimana doa Rasul kepada sahabat-sahabat yang lain salah satu doa Rasul ya Allah masuk kuatkanlah Islam ini dengan masuknya masuk Islam di antara dua buah Umar Umar bin Khattab atau Umar bin Hisam itu doa coba dibukakan Allah dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab kuat Islam jadi orang tua itu ya Allah kuatkanlah Islam saya di rumah dengan menerimanya orang tuaku dengan dakwah ini ya Allah usahakan itu Fasilitasi orang tua beli buku, dengarkan kaset, dengarkan TV, terangkan, ajak, bonceng, segala macam usaha. Itu namanya jihad. Harus kayak gitu. Jangan dibeta orang tua. Enggak mau diajak dakwah dah, enggak mau Assalamualaikum lagi sama orang tua. Masuk rumah pun selalu orang aja. Orang tua aku bid'ah, enggak mau dia diajak ngaji sunnah. Itu dakwah yang menyimpang. Jadi demikian saja ya. Karena ini sudah habis nampaknya. Waktu sholat sudah mau masuk demikian ada kepada Allah kita mohon ampun subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh